Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno. uz jingle koji je navio viralno u ovo izdanje, moglo bi se reći, uveo nas je i ovaj instrumental Davida Bowija, Let's Dance i mogli bismo reći da je ovo jedna plesna emisija. Zašto je to večeras plesna emisija? Pa evo zbog toga što ovoga tjedna je svakako viralna tema bio jedan glazbeni festival, to jest Kočela. Svi vjerojatno znate o čemu se radi i ako imate Instagram profil, vjerojatno vam je bio krcat slika sa tog festivala, razno raznih influencera koji su tamo isprobavali nove modne izričaje i uživali u dobroj glazbi. Dani su nam sve topliji i topliji i najavljuju nekako ovu festivalsku sezonu koja počinje već sljedećeg mjeseca i kao što, kao što znamo treba se, treba se dobro pripremiti za sve pa tako i za festivale. Tako vam u, ovom, u ovom izdanju emisije Viralno donosim pet savjeta kako preživjeti festival i dobro se zabaviti. Glazbeni festivali za mnoge ljude predstavljaju najveći užitak kada je riječ o doživljavanju live glazbe. No, ipak oni mogu biti iznimno iscrpljujući koliko fizički, tako i psihički jer za kampiranje i višednevni pohod po raznim vremenskim uvjetima treba imati energije, a stvari se često jednostavno ne poslože tako da sve bude baš savršeno. Pa kako dobro preživiti jedan festival? Za početak svakako treba biti oprezan s novcem. Kako možete uštediti kada idete na festival? Pa za početak možete uštediti tako da nabavite ulaznice što ranije. Mnogi glazbeni festivali koji naplaćuju upad imaju posebno rangirane ulaznice. U pravilu su to tri kategorije. Early bird ulaznice po posebno jeftinijoj cijeni, zatim regularne po nešto skupljoj cijeni, te najskuplje koje se mogu nabaviti na ulazu na dan festivala. Tako da se svakako isplati razmišljati malo, malo unaprijed ako nam to raspored dopušta da znamo da ćemo već mjesec dana unaprijed moći ići na neki festival, kupite Early Bird ulaznice. Kao i za sve, dobra organizacija zlata vrijedi. Proučite dobro s rasporede festivala i napravite unaprijed okvirni plan jer sigurno ne želite propustiti svoje omiljene bendove. Za početak, napravite prioritete s bendovima i izvođačima koje nikako ne želite propustiti i zbog kojih ste se možda čak i uputili na neki određeni festival. Osim tih bendova, u, u obzir svakako uzmite i one koji vam se također sviđaju. I ono što je također važno, planirajte si i vrijeme za odmor jer Trčanje od stage do stage i pratenje svih tih bendova može biti jako zamorno i svaka minuta odmora dobro vrijedi. svakako udobnost i praktičnost su na prvom mjestu. Znači, obucite se što udobnije. Nemojte nositi samo, ali također ne možete nositi i samo laganu odjeću, zbog toga što ovo toplo vrijeme može biti vrlo varljivo i Evo, ako je vaša najdraža aplikacija za vremensku prognozu rekla da će biti nadprosječno toplo, nemojte, nemojte vjerovati jer se uvijek može promijeniti vrijeme i uvijek imajte u rezervi i jednu kombinaciju toplije odjeće. Nosite samo ono najpotrebnije. Jedna od najgorih i najnapornijih stvari kod odlaska na festivale je nošenje svih tih dosadnih, ali praktičnih rekvizita i zaliha za višednevno kampiranje na festivalima. Nije bitno da li ćete kampirati ili ćete ostati na jedan dan, um, skloni smo pakiranju uh, previše stvari koje nam možda čak i ne trebaju. Pa da li mi treba možda još krema za sunčanje, da li mi možda treba rezervni punjač, slušalice ili ako je možda ako je možda i recimo ako kampirate i šatori ili tako nešto i možda i čak sredstvo protiv komaraca, osim ako ne idete autom kojim se možete dovesti do samog odredišta, odredišta, za početak procijenite koliko vam stvari treba i nakon čega bi bilo mudro tu istu količinu prepoloviti jer uvijek, uvijek postoji još stvari koje vam nisu trebale. No najvažnije jest da se zabavite. Iako je pripremljenost važna točka za odlazak na svaki festival, nemojte biti u grču zbog svih ovih savjeta i duboko udahnite. Oni su tu samo da se pripremite i organizirate i kao pravi profesionalac se um, lakše nosite sa vrućinom, iscrpljenošću i ostalim popratnim stvarima koje bi vam mogle otežati ovo neprocjenjivo iskustvo. Na kraju krajeva bitno je da se zabavite, ovo je jedna iznimna prilika gdje možete Um, festivali su iznimna prilika gdje možete poslušati dobru glazbu, možda vidjeti svoj omiljeni bend i uz to se zabaviti razno raznim sadržajima, popratnim sadržajima koje neki pojedini festival nudi. Pa evo, moglo bi se reći da je zavao u prvom planu, a sada je vrijeme da se zabavimo sa jednom glazbenom pauzom. Poslušat ćemo Licky Lee i Dance, Dance, Dance. Kili i Dance, Dance, Dance, a sada je vrijeme da se vratimo viralnom. Za sve koje, one koji su se tek sada uključili, meni je jako žao, propustili ste viralnu temu ovoga tjedna, no nemojte se brinuti, možete poslušati ovu emisiju ponovno na našoj web stranici i saznati kako, je to, kako možete dobro preživiti jedan festival. No prije nego što vas pustim, vrijeme je da vam kažem što možete progledati ovoga tjedna u kinu. Za sve ljubitelje horora u kino je došlo prokletstvo tugujuće žene vrijeme svog života utopila je vlastitu djecu u ljubomornom bijesu, bačajući se u rijeku za njima dok je plakala od boli. Sada su njene suze vječne. One su smrtonosne, a svi koji su čuli njen smrtonosni poziv u noći su ukleti. Lalorna lovi djecu kako bi, ih zamijenila, kako bi ih zamijenila sa svojom. Što više vremena prolazi, to je njena želja za djecom sve veća, a metode sve zastrašujuće. Zanemarajući zastrašujuće upozorenje, majke koja je osumnjičena da ugrožava svoju djecu, socijalna radnica i njezina mala djeca ubrzo se nađu u beznadnoj situaciji. Njihova jedina nada za preživljavanje Lalorninog smrtonosnog knjeva je svećenik i njegovo misteriozno tjeranje zla. Pa evo, možda nije najbolji, ovaj, kako bi se to reklo, sažetak za pročitati u ove kasne sate, ali evo, za sve ljubitelje horora jedna poslastica. To bi bilo sve od emisije Viralno za večeras. Što će biti to viralno sljedećeg tjedna? Ha, pa, vidjet ćemo, može biti sve i svašta. Što vi mislite o glazbenim festivalima? Idete li na koji? Imate li već ulaznice? Jeste li kupili Early Bird ulaznice? Ili smatrate da su festivali obično tračenje vremena? Možete nam javiti porukom na Instagramu etradiosova ili radiosova na Facebooku. Jako me zanima vaše mišljenje, pa evo, slajdajte u naše djemove. <laughs> Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno.